嗯，有。 sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyar hama shirin da kan amsa tambayar da kuke aikowa zuwa ga shehin malami a Dr. Muhammad Sani Umari lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano gwagwarin da aka saba dai ana aiko sakonnin tambayoyi ne akan lambobin waya sufuri takwas sufuri. biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma ta kan sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida biyar. haka zalika za ku aiko da tambayoyin ku akan adireshin mu na email wato fatoyirahma@yahoo.com ko kuma fatoyirahma akan dandalin sada zumunta na Facebook sunana Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri akarmakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musulunci ya yi fice kwarai da gaske wajen dasa wa 'ya'yansa kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayya waɗanda su ne abinda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da su domin ya cika shi gurbin da aka samu daga sauran saƙonni da annabawa suka zo da shi wannan duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne don in cika kyawawan halayya saboda haka musulunci ya kasance ya kunshi halaye mafiya kyau da ɗabi'u mafiya nagarta da inganci waɗanda suke tabbatar da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma suke wanke zukata suke sa kwanciyar hankali da nutsuwa daga cikin irin ɗabi'u da halaye masu kyau da musulunci ya zo da shi ya zo da su akwai ɗabi'ar husnul wato kyautata zato Allah ta'ala ya buƙaci muminai su kyautata wa junansu zato Allah ta'ala ce laula istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin ina ma lokacin da kuka ji ana wannan yamadi da karerai dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira muminai maza da mata sun yi wa kawunan su kyakkyawan zato wa kalu haza ifkun mube suka ce wannan abin da ake ta yayatawa ƙarya ce kage ne kuma wanda yake mabayyane wato Allah ta'ala a cikin wannan ayar yana nuna wa muminai maza da mata cewa yayin da za su ji wani labari ana yawo da shi wanda ya kunshi ko ya tattari suka ko ɓaci ko zubar da mutunci na wani ko tuhuma ga wani ba tare da wata hujja kwara ba ba tare da wata shaida mabayyaniya ba to maimakon su yi ɗauki wannan labari su ci gaba da yaɗa shi abinda ya kamata su yi shi ne su ɗauka wannan cewa labari ne da ba gaskiya ba labari ne na karya su yi wa kawunan su kyakkyawan zato Allah ta'ala ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mata su yi wa kansu kyakkyawan zato sai Allah ta'ala ya nuna cewa kyakkyawan zato da za su yi a nan ga 'yan uwansu ko ga wani wanda suka ji ana jifan shi da wata magana in suka yi haka to sun yi wa kansu kyakkyawan zato ne wato lokacin da na kyautata wa ɗan uwa na zato to kamar na kyautata wa kai na zato ne Allah ta'ala ya nuna cewa muminai dukkaninsu abu guda ne in aka muna nawa wani to an muna nawa duka kamar yadda daɗaɗawa ɗaya daga cikin cikinsu daɗaɗawa duka ne kamar yadda Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa almu'minu المؤمن والمؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا wato mumini da dan uwansa mumini kamar gini ne da sashinsa yake karfafa sashi saboda haka zato mai kyau abu ne wanda musulunci yake bukata ga musulmi yayi wa dan uwansa duk lokacin da zai ji wani abu da ya shafe shi ko wata tuhuma ko ya ga wani abu tattare da shi ko ya ga ya yi wata magana ko ya yi wani aiki wanda yake iya daukan ma'ana mai kyau yake iya daukan ma'ana mara kyau to ya rinja yadda ma'anar da take da kyau ya dauka cewa mutumin nan kaza yake nufi ko kuma yana da uzuri kamar yadda magabata suka nuna mana wannan cikin maganganunsu cewa yana daga cikin abinda ya kamata mumini yi lokacin da ya ga dan uwansa ya faɗi wata magana ko an jingina masa wata magana ko ya yi wani aiki ko an jingina masa wani aiki to yayi masa kyakkyawan zato ya ce wala Allah yana da uzuri wala Allah uzurinsa kaza da kaza ne ya ce in ma bai gano uzurinsa ba ya ce wala Allah yana da uzuri ni ne ban sani ba wannan shi zai sa a samu kubuta na shiga haƙƙin wani ta yadda ba za ka je gaban Allah kana ɗauke da haƙƙin wani ba ba za ka je gaban Allah wani yana tuhumar cewa ka yi masa ƙazafin da bai faɗa ba babu wani mutum face yana da kurakuransa to abinda za zai cece shi shine kyawawan ayyukansa waɗanda aka san shi da su yayin da ya yi wani abin da yake kuskure ne to sai waɗannan kyawawan ayyukan nasa su cece shi su sa a yi masa kyakkyawan fassara a yi masa kyakkyawan duba kamar yadda wani mai hikima yake cewa wa idan habibu ata bi zambin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i idan masoyi ya zo da wani laifi guda daya to kyawawan halayensa kuma sai su zo da mai masa ceto guda dubu wato sai su cece shi idan har laifinsa guda daya zai iya bata shi to kirkin sa guda ɗari ba zai iya cetonsa ba babu shakka wanda ita ce zamantakewa mai kyau mutane su kyautata wa junansu zato idan suka yi haka to su ma Allah ta'ala zai musu kyakkyawan sakamako idan kuma ya kasance ba su yi hakan ba to Allah ta'ala zai iya haifar da wani abu a tsakaninsu mummune su san cewa su abu guda ɗaya ne sai da ɗan uwan ɗaya in ya haɗu da ɗan uwansa ma ya yi masa sallama kamar yayi wa kansa ne kamar yadda Allah yake cewa fa'iza da haltun biyutan fa sallimu ala anfusikum idan kun shiga gidaddaji to ku yi wa kawunan ku sallama wato sai anan aka nuna cewa in ka shiga gida to sallamar da zaka yi wa dan uwanka kamar kayi wa kanka ne sallama a Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa la tazunna bi kalimatin kharajat min akhika al-mu'min sharra wa anta tajidu laha fil khairi mahmala kada ka yi wa ɗan uwanka mumini mummunan zato daga wata kalma da ka ta fito daga bakinsa alhalin kana iya yi mata kyakkyawa fassara wata rana imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ba shi da lafiya sai wani ɗan uwansa ya zo duba shi cikin addu'ar da ya yi masa sai ya ce kawallahu faka ma'ana Allah ya karfafi rauninka sai shafi'i ya ce a fi da katalani aida ya karfafi rauni na. da ya karfafa rauni na to ai da ya kashe ni sai mutumin nan ya ce wallahi ma aratu illa alkhair ce wallahi alkhairi ne nufi wato maganan nan na yi so in yi ta ne da kyakkyawa da kyakkyawa da kyakkyawan nufi na yi ta wato tuntuban harshe yayi ko kuskuren bayanin abin da yake cikin zuciyarsa yayi maimakon ya ce kawwakallah sai ce kawwallahu faka to shine imamu shafi'i sai ya ce a'lamu annaka law sababtani ma aratta illa alkhair na sani na yadda ko da zagi na kai to zan ce alkhairi kake nufi wato da kwai kyakkyawar manufa cikin abin da yasa kai wannan saboda haka a rika neman wa juna uzuri lokacin da wani abu ya faru tsakanin mutum da mutum dan uwansa ko aka ji wata magana wacce ba a fahimta ba ibnu sirin yana cewa idza balagaka an akhika shay faltamis lahu uzran fa in lam tajid fa la'alla lahu uzran la idan ka ji wata magana ta fito daga dan uwanka ka nema masa uzuri idan baka samu baka ce tayu yana da uzuri ne ban sani ba ta anna wala ta'jal bi ka sahiban la'alla lahu uzran la'alla lahu ta wa ka bi a hankali kada kai gaggawa zargin dan uwanka wala yana da uzuri kai kuma kana can kana zarginsa. saboda haka mu guji yi wa mutane hukunci a bisa niyoyinsu abinda yake cikin zuciyarsu ba tare da mun sani ba yin haka yana bata dan uwantaka yana bata zamantakewa yana bata dangantaka yana kawo wato kacaccelewar al'umma da wargajewarta al'umma ba za ta zama al'umma guda ɗaya mai karfi ba sai idan zukata sun haɗu amma idan zukata suka rabu idan ya kasance akwai ƙiƙi juna da kullata da hassada da tunanin mugunta da keta ta wani al'umma babu inda za ta iya kai kanta Allah ta'ala ka samu dace to amin su amin malam tambayar ta farko a wannan makon tana cewa shin ya ingancin hadisin da ke cewa addu'a tana canza kaddara to hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi da waninsa suka rawaito shi hadisin Sauban maula Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaruddu alqadara illa dua wa la yazidu fil umri illa bir babu abinda yake mayar da kaddara sai addu'a kuma ba abinda yake karawa mutum tsawon rai ko albarka cikin rayuwarsa sai ayyukan alkhairi wani hadisi ne hasan ah, abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi yake nufi da wannan magana la ya ruddul qadara illa du'a cewa ita ma addu'a tana cikin kaddara wato in Allah ta'ala ya kaddara faruwar wani abu ga wani mutum sannan ya kaddara mutumin nan zai yi addu'a Allah ya yi masa to kaga addu'ar ita ma tana cikin kaddara saboda haka yayin da mutum ya ga wani abu wanda yake gudun kada ya faru gare shi ko kada ya same shi in yi addu'a Allah ya kawar masa da wannan abun to anan ya mayar da kaddara ne da kaddara wato raddal qadara bil qadar ya mayar da kaddara ne da kaddara saboda ka ita addu'ar karan kanta kaddara ce Allah ta'ala ya sanya ta sababi ne na mutum ya jawo wa kansa abin da zai amfane shi ko ya kaɗe wa kansa abin da zai cutar da shi shi ya sa annabawa suka yi addu'a salihai suka yi addu'a duk wasu mutanen kirki suka zama suna addu'a Allah ta'ala ya lissafa addu'a cikin ibadoji ba ma karamar ibada babbar ibada wacce idan mutum ma baya yin ta Allah ta'ala yana fushi da shi وقال ربكم استدعوا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب na ان الذين sai عن عبادتي na جهنم داخرين ubangijinku ya ce ko roƙe ne in an samu ku lalle waɗanda suke girman kai ba sa bauta mun ana nufin ba sa addu'a da ya rikuru na jihannama dafiri za su shiga cikin wuta suna makaskanta kaga anan Allah ta'ala ya kirawo addu'a da sunan ibada kuma ya sifanta waɗanda suke barin addu'a ba sa yi a matsayin mutanen da suke da girman kai kuma waɗannan mutane za su shiga wutar jahannama suna ƙasƙantattu saboda haka wanda baya roƙon Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisi mallam ya yas'alillah ya guba alai wanda duk baya roƙon Allah to Allah zai fushi da shi saboda haka ita kanta ibada ce kuma tana cikin ƙaddara idan Allah ta'ala ya ƙaddara abu zai faru ga mutum sannan ya ƙaddara masa zai yi addu'a to wannan addu'ar da zai yi Allah ta'ala ya dauke masa wannan abin da ya niyyar faruwa gare shi yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya riga ya kaddara masa yana cikin ilimin Allah wanda ya riga ya san abin da zai faru gabawa tun kafin ya faru to sai tambayar Sa'idu Ibrahim wanda yake cewa menene matsayin inshora a shari'a to inshora abinda malamai mafiya yawa daga cikin malaman wannan al'umma na wannan zamani suka tafi a kansa cewa inshora tana dauke da garani tana dauke da wani abin da mutum ko ya ci riba ko a ci riba a kansa wato ko a ci shi ko ya ci duk abin da za a ce ka ci ko a cinye ka to ya shiga babin mukamara ya shiga babin caca ita caca damun ita ce imma an ta kuna zaniman au kuna zariman ko dai ka zama kai ka ci ka samu ka ci ganimar ko taka ganimar aka cinye to yayin da zaka yi ba da kuɗi ga wani kamfani akan idan wani abu ya faru gare ka a kai a matsayinka na mutum wato idan inshora ce ta rayuwa ko ta lafiya ko kuma ga kamfanin ka ko wata kadararka ya kasance ka ba da kuɗi mai yawa kuma wannan abun bai faru ba to kaga anan an cinye kuɗin naka ko kuma ka ba da ɗan kuɗi da bai taka kara ya karya ba sai wani abubuwa galibi zo ya faru wanda ya ninninka na wannan kudin na kaga anan kai kaci to yadda za ka shiga cikin irin wannan mu'amala ba ka da tabbas kai za ka ci ko kai za a cinye to wannan ya zama mukamara a shari'ance a shari'a ba ta yadda da wannan ba ya shiga cikin maisir abinda Allah ta'ala ya hada shi da giya inda mal wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun akwai abinda malamai suka ce zai iya yiwa ya zama ya halatta da a ce musulmi shi suke yi shine at-ta'minu ta'awuni wato inshora ta taimakon kai da kai wata al'umma ta wani gari ko wata kungiya ko wata unguwa ko wata jama'a su haɗu su buɗe wani asusu akan cewa kowa ya yi balantiya ya rika ba da wani abu daga aljihunsa daga albashinsa ko daga sana'arsa ga abin da yake samu yau da gobe ana sawa a cikin wannan asusu idan wata rana wani abu ya faru ga ɗaya daga cikinmu wanda yake bukatar a taimaka masa sai a ɗauko daga cikin wannan asusu a taimaka masa a taimaka masa don ya ga ya ci nasara ko ya fita daga cikin damuwarsa ba shi da lafiya yana bukatar a kai shi asibiti asibitin yana bukatar kudin da shi ba zai iya biya ba sai a dauko daga wannan asusu a biya masa ko ta kama ma sai an fitar da shi waje shi kuma ba zai iya fidda kansa ba sai a dauka daga wannan asusun a yi masa ko an yi gobara a gidansa gidansa ya cinye da wuta ko kayayyakinsa sai a masa daga cikin wannan asusu kamar an haɗu ne zan a taimaki juna to kaga anan ta'awun ne taimakon juna ne wanda kuma Allah ta'ala ce wa ta'awanu ala birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kuna iya taimakon junan ku akan abin da yake biyayya ce ga Allah ko kuma abin da yake aikin alkhairi ne to malamai suka ce in da irin wannan ne to babu komai amma in ya kasance wani kamfani ne wanda zai rika neman kuɗi da wannan wanda zaka shiga bisa garari ko ka samu ko a samu naka ko ka ci ko a cinye ka to nan bai halatta ba illa anan togaciya ɗaya ce shine lokacin da ya kasance kana zaune a ƙasar da dole sai kayi wannan akwai ƙasashe da inshora take wajibi irin wadda musuluncin ba ita yazo da ita ba ba za ka sayi gida ba sai da inshora ba za ka sayi mota ba sai da inshora ba za ka yi kamfani ba sai da inshora to anan wani abu ne da kai ya yafi ka. ko dai ka yi gida a kasar ko kakkai ko ka yi mota ko kakkai ko ka yi kamfani ko kakkai a nan wani abu ne da ba wai kai ka yi shi da raɗin kanka da zaɓinka ba a nan ba yadda za ka yi sai ka bayar domin wani abu ne wanda ya shafi haƙƙinka da ba zai fita ba sai ta wannan hanyar to musulunci bai hana ka bayar ba kamar yadda muka sha bayani dangane da sha'anin rashawa a ce a haƙƙinka amma ba za a baka shi ba sai ka ba da wasu kuɗaɗe wanda kai a karan kanka kasancewa kuɗin na zalunci ne ba haƙƙi ba ne to anan in ya zama na haƙƙinka ba zai fita ba sai ta wannan hanyar to ba za a ce shi ke nan ka karɓi haƙƙinka ba ka bar musu a sai ka bayar idan alhakin ne a kansu zai kare to haka nan ma in a ƙasar da aka mayar da inshora ɗin ta zama wajibi ta wani lokacin ya zama maka larura ce da ba yadda za ka iya tsamar da kanka daga ciki ta wani lokacin sai ka bayar abin da yake a ciki na laifi ba bai shafe ka ba insha Allah ta sai tambayar Muhammad Siraju Gwale wanda ke cewa shin akwai huɗuba da shari'a ta koyar don ɗaura aure ko kuma harɗin suna to ɗaurin aure akwai huɗuba abin da ake kira huɗubatun nikah wato huɗuba da ake yi kafin a daura aure hudubar ko ita ce karanta wasu ayoyi na cikin alkur'ani wanda su ne kaji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih zaka fara da innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تسيكم أشد أشد بدأ abubuwan da suka shafi siga da batun shaidu wadda ita ce hudu ba ta aure kuma ana yin ta kafin a fara kaddamar da sauran abubuwan da suka danganci aure wasu saboda rashin sani sai an gama daurin auren sai kuma ya fara inna alhamdulillah to wannan ya zama ihu bayan hari ba haka ake yi ba sai an fara domin ita ce mabudin za a bude da ita sannan kuma sai a ce to ina waliyin amarya ina wakilin ango ko ina ango sannan a sa su yi siga a tsakaninsu a tabbatar da sadaki sannan waɗanda suka halarci gurin su gani su shaida cewa an yi aure tsakanin wane da wanci ta wani ita ce hudba ta aure da dama daga guraren ɗauren aurenmu za ka ji ba a yinta galibi sai dai a zo a yi abinda za a yi kuma sai kuma a shiga addu'o'i tare da cewa wannan ita ce abinda aka koyar sannan abinda ya shafi suna shi raɗin suna shi sa wa yaro suna wannan ba ba ma sai ka haifi yaro ba ko ma ba ka yi auren ba kana iya zaɓa waɗanda kake sa tsammanin in Allah ya baka kake sa ran kake fatan Allah ya baka ga irin sunan da kake so ka sa masa har ma ka ga dama ka yi alkunya da wannan sunan kira kanka abu abdurrahman ko abu muhammad ko uh, abu ibrahim tare da cewa babu ibrahim tare da watakila ma uwar ibrahim ɗin ma babu ita ma'ana ba a yi auren ba to wani ya halatta ba ba a buƙatar wata hudu ba ko wani dogon bayani ko wani dogon larabci aka haifan maka yaro uh, yau aka yi maka haihuwa kana iya cewa yaron nan da aka haifa sunan shi kaza kana iya gaya wa wata uwar yaron kana iya gaya wa iyayenka kana iya gaya wa abokanka kana iya gaya wa jama'ar garin ku kungoku wannan duk ba wani bukatar sai an yi masa wata hudu ba wannan ka sa masa suna kamar yadda alkur'ani yake gaya mana lokacin da mahaifiyar maryam alaihi salam ta haife ta take cewa falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa tace wa inni sammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim yayin da mahaifiyar maryam matar imran ta haife ta take ta ubangiji gashi na haifi ya mace wanda ita a tunaninta ta samu namiji ta yi baikonsa ga ubangiji ya zama masa hidima a ɗakinsa to gashi kuma mace ce ce to walaysa zakaru kal'unsa abinda namiji zai yi shi ne mace za ta yi ba wani nisan tuha maryam amma na sa mata suna maryam wani take ta ce ta samu mata suna maryam akwai sahabin da ya zo ya ce ya rasu da amman haihuwa na bishiyu ya su amman haihuwa jiya ce ya sunan sai ce abdullahi gaba ba a mai sati ba a ya sa masa suna saboda haka ba a bukatar sai an yi wani dogon dogon hudu ba abinda da ya aka sani shine duk wanda aka yi wa haihuwa yana iya addu'a ga abin da aka haifa masa cewa Allah ta'ala ya albarkace shi sa ya zama mai albarka a duk inda yake Allah ya albarkaci rayuwarsa ya sa ya zama mai amfani ga iyayensa da ‘yan uwansa da sauran al'umma ta musulmi duka wani addu'a ce da take a buɗe shi zai yi iyayen abin nan iyayensa za su iya yawansa bokansa duk wanda ma ya ji cewa an masa haihuwa zai iya masa addu'a ya masa fatan alkhairi ya wa yaron fatan ya zama nagari mai biyayya ga iyayensa wannan kofa ce a bude ba ta da wani lokaci abinda yake da lokaci shine aqiqa shine yanka yankan da za a yi wa yaro idan namiji ne a yi masa rago biyu yankan rago biyu idan kuma wato a yanka masa rago biyu idan kuma ya mace ce a yanka mata rago guda daya wannan shine ba a yi sai ranar yini na bakwai da haihuwa ne na bakwai da haihuwa sai a yi masa yanka sannan a yi masa aski a kuma abin nan a sunansa kuma daman wannan ko a ranar ko kafin ranar duk wannan za a iya sawa so shi baya da wata hudu ba tashi ta musamman akwai hadisai da suka zo na kiran sallah da ikama kiran sallah a kunnansa na dama ikama a kunnansa na hagu amma duka hadisan babu wanda suka inganta ta fuskar sanadi wani hadisi yana da rauni don haka wannan dai shine abin da ya tabbata a sunanci lokacin da aka yi mutum haihuwa zai yi to sai tambayar da ke cewa wanda ya samu zaman tahiya a sallar juma'a yaya zai yi wajen cikawa kuma yana da ladan juma'a kenan sako daga buhari isa sheka duk wanda ya samu zaman tahiya kawai bai samu raka'a ba raka'a kuma a magana mafi inganci ta malamai ana samunta ta hanyar da suka ruku'u idan ka riski liman a ruku'u ka yi ruku'u to ka riski wannan raka'ar to idan mutum ya zo ya samu liman ya dago da ruku'u raka'ar karshe ko ya tafi sujjada ko yana zaman tahiya to bai samu wannan raka'ar ba to kaga anan bai samu ko raka'a ɗaya ba wanda bai samu ko raka'a ɗaya ba zai bi liman a cikin halin da ya same shi a ciki sawa'un a cikin sujada ya same shi ko a tabin tahiya ya same shi zai jona ya shiga tare da liman a yi wannan abin da ya yi ragowa na sallar da shi in ya tashi kuma sai ya sallaci raka'o'i hudu wato sai ya kawo sallah a zahar sai raka a biyu ya zauna ya tahiya ya sake kawo raka a biyu ya zauna ya tahiya ya sallama wannan shine ijma'in sahabbai abinda aka samu daga sahabbai ba a samu wani wanda ya saba ba cikin sahabbai akwai ruwaya a cikin musannaf na abdurrazzaq da ibnu abi shayba da sunan sunan al-kubra na bayhaqi daga abdullahi dan umar da abdullahi dan mas'ud da anas ibnu malik wanda dukkaninsu suna suna cewa idan mutum ya samu raka'a daya ya tashi ya ka raka'a daya idan bai samu ko raka'a daya ba to ya sallaci raka'a hudu wannan shine abin da aka samu daga sahabbai wanda su malamai suka ce ijma'i ne la yu'lamu lahum ah, mukhalif waɗannan sahabbai da suka furta haka ba a san wani sahabi da ya saba musu ba wannan ita ce kuma mazhabar jumhur jumhurin malamai abinda suka faɗa kenan malik da shafi'i da imamu ahmad haka wannan ita ce magana sahihiya maganar ya samu ladan juma'a babu shakka mutumin da ya fito da niyya ta juma'a kuma ya zo ya samu an gama sai ta hiya samu to zai samu ladan juma'a mana saboda inda mal'amalu bin niyatu inda innamal likulli imrin nawa dukkan abinda mutum ya niyyata to da ya kuɓuce masa to zai samu ladan wannan niyyar tashi sai da inda man da gayya ya yake fitowa so yake kawai sai an gama shi ya zo to wannan kaga wata niyyar sace daban to wannan niyyar da ya ita ce zai samu amma inda ya fito da niyyar juma'a kuma ya zo ya samu ba ba bai samu koraka a ɗaya ba amma dai ya samu zaman tahiya a tare da liman to ya samu ladan juma'a insha Allah to sai tambayar da ke cewa malam ina son karin bayani akan hadisin da ke cewa yardar Allah tana tare da ta iyaye kuma fushin sama yana tare da nasu sako daga salo bala wannan ma hadisi ne sahihi yana cikin sunan tirmizi يقول جامع الترمذي انا كان معجم الكبير الطبراني مسند البزار مسند ده آه، ده ده ده ده مسند الامام احمد نرسل رسالة رضا رضا الله في رضا الوالدين كو في رضا الوالد وسقط الله في سقطهما يرضى الله تنات تلتنا تكين يرضى الإعي سنن فشنسا فشن الله ينات فشن إعي wato mutumin da zai kyautata wa iyayensa ya musu ihisani kamar yadda Allah ta'ala ya ce a musu ihisani ya taimaka musu a rayuwarsu ya musu biyayya kan dukkan wani abin da bai saba wa Allah ba har suka koma ga Allah to wannan babu shakka zai samu yarda Allah saboda ya yi abin da Allah ya yarda da shi ya yi abin da Allah ya umarce shi yayi wa bil ne ihisana ya kyautata wa iyayensa waɗanda matakin kyautata musu ya zo bayan batun bauta wa Allah shi kaɗai wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ubangiji bayan yayi batun bauta masa da gujewa shirka da shi babu abin da ya kawo bayan wannan sai kyautata wa iyaye sannan akai kalma akai amfani da kalmar ihsani ce wa bil walidayni ihsana ihsana wanda mun san cewa ihsani shine mafi kololuwar wani abu na ibada kamar da muka sani matakin islam matakin iman sai matakin ihsan sai aka ce yayi musu ihsani wato yayi kai kololuwa wajen kyautata musu zamu ga a a hadisan annabi sallallahu alaihi yana yana yana yana amfani da kalmar albir ce birrul walidaini wanda albir a larabci tana nufin jima'ul khair wato matattara alkhairi duka shine kalmar bir take nufi ba ma kawai a ce ba'a ba albir duk abin da ka san kyautatawa ce ihsani ne dadadawa ce faranta rai ne to kai wa iyayenka to duk mutumin da zai yi wannan saboda Allah ta'ala ya umarce shi da yayi babu shakka zai samu yardar Allah to haka nan idan zai yi akasi wato ya bata musu da munana musu to babu shakka a nan shi ma Allah ta'ala zai fushi da shi da har zai jefa su cikin fushi to Allah ta'ala shi ma zai fushi da shi al'amarin iyaye yana da girma shi yasa lokacin da wani ya zo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi yana son a sa shi cikin masu fita jihadi annabi ya ce kana da iyaye ce eh ya ce fafihi ma fajahid je kai ka tare da su to je ka kyautata musu ka daɗaɗa musu wato ka yi musu abin da suke bukata ko shi ko karan kansa shi ma wannan sunansa jihadi to kaga wannan ba karamin ba karamin matsayi bane saka duk wanda zai kyautata wa iyayensa kamar yadda Allah ya ce to Allah zai yarda da shi wanda zai muna musu ya bata musu ya fusata su to Allah zai fushi da shi to sai tambayar da ta fito daga mansan adam kawo mai gari ta ke cewa shin wane ne imamu gazali to al-gazali gaza al-gazali ko al-gazali ne wani shahararren malami fitacce na mazhabar shafi'iyya wanda aka yi shi a cikin karni na biyar da farko-farkon karni na shida sunan shi cikakke muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn ahmad al-ghazali al-ghazali nisba ce zuwa ghazal ghazal shine wanda yake sana'ar masaki wata shine masaki to yana sana'ar saƙa to wanda duk yake wannan sana'ar al-arabci ana kira shi ghazal to in za a jingina mutum zuwa ga wannan sai a ce al-ghazali wasu suna cewa al ba tare da shadda ba wato kamar wasu su ce wai wani gari ne sunan shi gazala a cikin garin tus inda aka haifi ko mahaifar shi al-imam al to alal hakika kamar yadda yakutul hamawi yake cewa shi a iya bincikensa ya shiga garin ya yi yawo amma bai samu wani wata unguwa ko wani yanki a cikin garin da yake dauke da wannan suna ba saboda haka magana mafi inganci a gurin malaman tarihi al-ghazali ake cewa ba al-ghazali ba su da dai suna ne wannan ba shi da matsala don wani ya ce gazali wani ya ce gazali ba amma dai a ilimance in za a kira shi to kamata a faɗe shi shi wannan malami in mutum shi sunan shi gazali ya je ta surutu gazalin ba matsala wannan sunansa ne wani ma garzali yake cewa to duk wannan ba za a dame shi a ce sai ya canza bai ci gaba da faɗar yadda yake so amma a ilimance shi wannan malamin in za a kirawo shi to abin da ya fi dacewa a sa shadda akan zayon din a ce al kamar yadda ibn kan a cikin littafin sa wafiyatul ayan yake fada cewa da shadda yake fada al an haife shi a wani gari da ake kira tos tos a cikin yankin khurasan ne khurasan a cikin iran ne yanzu garin a yanzu ana kiran shi mashhad amma a dacin ana kiran shi tos ta haka kaga akan ce masa al a at wato mutumar wannan garin an yi ta saɓani shin balarabe ne ko bafarisi ne wasu su ce balarabe ne cikin irin laraban da suka yi hijira a wancan lokacin zuwa wannan gari ko kuma wasu su ce bafarisi ne ba balarabe ba ne iya halin da ya shahararren malami ne daga cikin malaman mazhabar shafi'iya kusan ma a lokacinsa ana ganin babu wani malami fitacce da ya yi suna shahararre ga galibi da yake masani kwarai akan mazhabar shari'a a lokacinsa kamar sa a lokacinsa musamman karshe-karshen zamaninsa domin gabaninsa akwai abul haramai abul ma'ali imamul haramai akwai imamul haramai wanda ake sai abul ma'ali aljuwaini wanda malamin algazali din ya yi karatu a wajensa babban malami ne na mazhabar shari'a wanda kusan mafiya yawancin karatuttukan al a gurin sa kafin ya bar shi ya shiga neman ilimi a wasu garuruwa to yi karatu a gurin wannan al eh, haramai abul ma'ali al to da can shi wannan malami shi ne fitaccen malami wanda babu ya shi to bayan rasuwarsa imamul gazali ya zama shine kamar shugaban makarantar da ake kira almadrasatun nizamiya wanda wani daga cikin manyan ministocin daular seljukiya wanda ake kira nizamul mulk ya asasa irin waɗannan makarantu a garuruwan musulmi daban-daban asasa irin ta a bagdada ya asasa irin ta a dimashq ya asasa irin ta a tos to shi wannan malami da ya shi aljuwaini da shi ne kamar shugaban makarantar bayan rasuwarsa aka ba wa almajirinsa al'imam al-gazzali lokacin bai wuce shekara ɗan talatin da biyar haka ba ya zama ya ci gaba da koyarwa a wani lokacin ya yi suna sosai ya yi fice sosai ya yi ɗalibai sosai daga nan ya dawo bagadaza inda nan ma ya yi karantarwa irin wannan makarantar ta annibamiya daga nan kuma ya yawo ya shiga garuruwa ya shiga cikin abinan dimashik ya shiga baitul maqdis ya shiga khalil ya shiga madina ya yawo da yawa garuruwa da dama ya yi rubuce-rubuce masu yawan gaske sau da yawan rubuce-rubucensa ma har ta kai wani lokaci akan ɗauki wasu ma littafan da ba nashi ba a jingina masa a ce littafin da gazali tare da cewa ba shi ya rubuta ba domin yawan rubuce-rubucensa na ɗaya daga cikin mutane masu yawan rubuce-rubuce an lissafa rubuce-rubucen sojan 200 da wani abu 220 da wani abu to ya yi rubuce-rubuce a fage na falsafa ya yi rubuce-rubuce a fage na fikihu da usulul fikhi ya yi rubuce-rubuce a fage na tasawuf duk ya yi wannan domin farkon tasowarsa ya ba da himma wajen harkar falsafa wanda ya shafi falsafa ya rubuta littafai da yawa a wannan fanni daga ƙarshe kuma ya ga cewa ƙofa ce wacce take ba ta bullewa wato hanya ce wacce ba ta bulle ba domin shi da kansa kamar yadda yake faɗa a cikin littafinsa al-munkiz min az dalal da ya kai wani lokaci da har ma ya kai yana tunanin irin abinda malamai suke cewa mazhabu takaful adilla wato dalilai na na kungiyoyi na addinai daban-daban suna so su zama masa kamar duk madaidaita ne wato wanda suke daidai wa daidai ne a ya kasa gane ma ina abin na ɗin ciki daga baya watsar da wannan sha'ani ya rubuta littafin shi ta hafutul falasifa ya koma kuma sha'anin ta tsawo inda ya rubuta littafin irin so a ishiya ulumuddin karshe da karshen rayuwarsa ya dawo ya dawo garinsa dus ya koma gidan ta gonarsa ya kaura wa mutane ya shi ilungumi littafin sayul bukhari da muslim wanda da a ce ya ba da himma a kan sha'anin hadisi to da ya zama wani kwararre a cikin wannan harka to amma shi da kansa yake cewa bi za a tafi hadisi musja ina da karancin ilimi da ya shafi hadisi yana da karancin ilimi da ya shafi hadisi saboda haka ne ma ya sa cikin littafin sai ya muddin ya cika shi da hadisai waɗanda suke da yawa ba su inganta ba wasu ma hadisai ne da malamai suka yi ittifaki akan cewa ba gaskiya ba ne wasu hadisai ne da ba su da asali wanda ya jawo malamai suka yi ta aiki akan littafin domin tace irin waɗannan hadisai amma shi da kansa ya yi itirafi akan cewa yana da yana da yana da gajiyawa ko kasawa ko karancin ilimi a wannan fage daga baya zo rungumi littafin haini wanda har Allah ta'ala ya karɓi ransa akan wannan so ga wannan shine da Imam al-Ghazali an haife shekara 450 ko da 51 ya rasu shekara ta 1505 to sai tambayar da ke cewa malamin ya halatta musulma ta aure wanda ba musulmi ba bisa sharadin idan ta aure shi zai musulunta bai halatta ba musulma ta aure wanda ba musulmi ba sai ya musulunta ɗin tukunna sannan auren zai yi amma yana ba musulmi ba wannan haramun ne Allah ta'ala ya haramta wannan Allah ta'ala na ta wala mushiriki na hatta yu'minu kada ku wa mushrikai waɗanda suke hada Allah da wani kada ku ba su aure har sai sun yi imani wala abdu mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum sauraka a wani guri Allah ta'ala yake cewa lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna su waɗanda ba musulmi su mata musulmi ba su halatta ga waɗanda ba musulmi ba su ma ba su halatta gare su ba saboda haka bai halatta wacce take musulma ta ce ta auri wani wanda ba musulmi sharaɗin zai musulunta auren ma ba zai ɗauru ba ballantana a ce ta aure shi daga baya musulunta sai dai in ya musulunta sai ta aure shi haka haka abin nan ta yi un musulai lokacin da abu talha ya zo ce yana son ta da aure lokacin shi ba musulmi ba ne ta ce da shi to kaga kai irin ka saboda ɗabi'unka da halayenka masu kyau ba ka iya cewa kana son aure a ce ba a son ka to amma kai ba musulmi ba ne in kana ganin za ka musulinta musuluncin kai zama sadaki na tuna yadda zan aure ka saboda haka ya ce ya musulinta wannan musuluncin nasa ko musuluntar tasa ta zama ita ce sadaki tsakaninsu har ma sahabai suke cewa ba mu taɓa ganin aure mai albarka irin wannan ba ba mu taɓa ganin auren da sadakinsa yake da albarka kamar wannan ba domin sadakin um, ummu sulaim ya kasance musulunci ne shine ne sadakin tsakaninsu sau da ka in za ta ce da shi in ka musulunta ni zan aure ka ko da babu komai wannan musulunta ta kai zama sadaki wannan ya halatta kamar da ya tabbata ummu sulaim ta aure abu talha akan musuluncinsa amma ba wacce ta aure shi daga ba kuma musulunta ba wannan ba zai yiwu ba sai habibu abubakar kumbatso wanda yake cewa waɗanne abubuwa ne suka fi kai mata wuta to annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan yayi wa sahabbai hudu bar idi kamar da yake cikin sahihaini ya fita ya tafi inda mata suke wato matattararsu ko inda suke suka taru tunda a wancan lokacin babu wani wata amsa kowa wacce za ta kai musu saƙon a inda suke bayan ya gama hudu ba an gama sallah an gama sallah ya gama hudu ba sai kuma ya ya tafi inda suke sai ya neme su cewa su yi sadaka yace ku yi sadaka ya ku dandazan mata domin na ga ko kuka fi kowa yawa a wuta saboda kuna butulci sai suka ce ya rasulallah a billah suna yi wa Allah butulci ne ma'ana suna kafircewa Allah ne sai ya ce yakfurna al'ashir suna yi wa mijinsu butulci ya ce lau ahsanta li na dahran summa ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minhu khairan da zaka yi wa dayarsu alkhairi tsawon shekara wata rana kaga wani abin da ba daidai ba daga wajen ka to za ta iya cewa mun taba ganin alkhairi tattare da kai ba to wannan butulcin shi zai ja da dama daga cikin su shiga wuta kamar yadda wannan hadisi ce na ga da dama daga cikin na ga mafiya yawan yan aljan wuta su ne mata ba don suna kafircewa Allah ba sai don suna kafircewa al'ashir ya furna al'ashir suna yi wa miji abokin zama butulci saboda haka eh, yana da kyau mata su san wannan san cewa eh, zamantakewarsu da mazansu wani kadarko ne wata hanya ce wacce za ta kai su da shiga aljanna idan sun kyautata halayensu da ɗabi'unsu sun kyautata biyayyarsu ga mazajensu eh, kuma su sani cewa rashin kyautata zamantakewa tsakaninsu da mazajensu wani abu ne da zai kai su wuta ga wajen mu'amala mace da mijinta shi yake kaita ga dukkan abinda da ma za ka ga cewa ta kauce hanya galibi matan da za ka gansu suna zuwa gurin bokaye ko suna zuwa gurin yan duba za ka samu abin da yake jawo su musu wannan ko dai a ce ana so a mallake miji ko a ce wata tana so ta zo ta kwace miji bara a je a samo abin da zai karya ta ko za a cutar da ita ko a jawo hankalinsa ko ya zama bita zai zai ko waye waye waye ta irin haka sai ta je ta sayar da imaninta ta je ta barar da aqidarta ta barar da addininta garin neman yaya za ta yi ta ainihin mallake mijinta kamar yadda suke faɗa wanda alal hakika baya daga cikin koyarwar musulunci mace ta mallake mijinta ba bai kamata a cikin mallake shi ba ya zama na sai abin da kika ci ya zama na mijinta ce abinda ta ce shi zai yi abinda kika hana ba zai yi ba wannan kin kwace masa matsayin da Allah ne ya bashi ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa wa ar-rijalu 'alayhinna daraja abinda ake so ki sai su ki samu soyayyarsa da zama yana son ki amma ba ki kwace masa rujularsa ba wato abin nan mazakutarsa ko kasancewarsa namiji wanda yake tsayayye akan iyalansa ba wannan ake bukata ba ta yadda zai zama na kece mai fada aji kece wadda ke juya gida wannan in aka samu haka to an samu akasin abinda Allah ta'ala ya tsara zamantakewar miji da mata to galibi wajen irin wannan ne zaka ga mace ta saki hanya ta saki layi ta jefa kanta cikin abinda zai kai ta wutar nama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga su ne abin da ittala'atu ala an-nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa na leƙa wuta na ga mafiya yawan waɗanda suke cikinta mata ne ka ce saboda ne ce li ya yakfurna saboda suna yawan butulci suna yawan kafircewa ka ce a yakfurna billah suna kafircewa Allah ne ce la yakfurna al'ashira suna kafircewa wato abokin zama wato suna butulci masa suna yi masa aikin butulu saboda haka in akwai abin da yawanci yake halakar da mata bai wuce wannan ba to sai tambayar da ta fito daga Jafar Balan wanda yake cewa malam ina so san tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to Ibn Taymiyyah shi ma ɗaya ne daga cikin fitattun malamai da aka yi a zamaninsa wanda ya wato ya jara ga mata al'umma ya rayu a cikin karni na bakwai da farko-farkon wato karni na takwas domin a haifi shekarar hijira tana 691 ya bar duniya shekarar hijira tana 728 kuma wato an haife shi a wani gari da ake harran cikin kasar taki yana karami iyayensa suka dawo dimashq a cikin kasar syria shi ne babban birnin kasar syria yanzu yana kankani iyayensa suka dawo nan a nan ya girma a nan ya yi ilimi ya yi karatattukansa kuma ya kasance malami ne wanda yake fitacce tsayayye da kakke akan kira zuwa ga tabbatar da tauhidi da ta Allah cikin bauta da wato yakar dukkan wani abin da yake zai zai zama hada Allah ne da wani wajen bauta da kuma yakar dukkan wani abin da ya ci karo da koyarwar manzo sallallahu alaihi sallama da sahabbansa ya samu rigingimu da malamai na zamaninsa da yawa da yawa sun kishi kuma da yawa sun so shi waɗanda suka kishi da dama suka yi rigima da shi akwai kuma da yawa waɗanda suka so shi da dama ya samu a ila yau artabu da masu mulki a lokacin saboda tsayawarsa kan cewa sai ya faɗa abin da yake ya yadda da shi da haka ya sha zaman kaso ya shiga kurkuku sau ɗaya sau biyu sau uku har wajen sau shida a rayuwarsa a ƙarshe ma a cikin kurkuku ya rasu ya bar wagagen littattafai masu yawa don kusan abin da cewa ibn taimiyya ya rubuta ya kai kusan kimanin a littattafai ɗari biyar. a wasu littattafan kuma za ka samu ba sifili ɗaya ba ne wani ma sifililika ne goma sha wani ma ashirin to haka yana ɗaya daga cikin marubuta waɗanda suka fi kowa yawan rubutu a tarihin bil'adama shi yasa za ga har kullum har yau ba a gushe ba ana tono wasu daga cikin rubuce-rubucensa wanda ake bugawa jama'a suna karantawa a ibn taimiyya ya shahara da a tsayawa akan abin da ya yadda da shi ko da kuwa duk za a saba masa koda da za a taru a ce ba a yadda da abin da ya faɗa ba shi matukar dai ya gamsu da abin da ya faɗa to zai tsaya ya kare wannan abin da abin da ya fahimta na alkur'ani da sunar a nufsar asalama da rayuwar sahabbai wannan ta jaza masa fito na fito da malamai da yawa a zamaninsa da kuma masu mulki ibn taimiyya kamar yadda muka ce ya rasu shekarar hijira tana 728 a cikin garin dimashq kuma aka ga gagarumar jana'iza da ba a taba ganin irin ta a garin ba kusan ana cewa a garin dimashq babu wanda bai fito ba jana'izarsa in banda mutum uku wanda su ma abin da ya hana su fitowa suna tsoron saboda irin gaba da kiyaye da suka nuna masa suna tsoron hushin jama'a to ana aka binne shi wannan shine ibnu taymiya to sai tambayar da take cewa akwai mutanen da ke cewa a bar kowa da ra'ayinsa addini dalibe ne a duhu menene sai hancin wannan magana daga albara abubakar brigade wannan magana ce mai hadarin gaske ta ce addini dalibe ne a duhu Allah ta'ala bai bar al'umma cikin duhu ba Allah ta'ala ya aiko da annabawa don su fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske Allahu waliyul lazina aminu yukhrijuhum minan zulumati ila nur Allah yace Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani yana fitar da mutane daga duffai zuwa ga haske hakanan Allah ta'ala ya sifanta littafinsa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri ba izni rabbihim ila siratil azizil hamid Allah ce littafi ne da muka saukar maka ya rasulullah dan ka fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske dan ka fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi izni rabbihim wa yahdihim ila siratin mustaqim haka Allah ta'ala ya tasifanta alkur'ani ya tasifanta abinda Allah ta'ala ya aiko annabi da shi na saƙo da cewa haske ne da Allah ta'ala ya aiko annabi da shi dan ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske to idan ka ce mutane a cikin duhu suke suna ta lalibe kaga anan kamar wannan abin da Allah ya faɗa din ba haka yake ba ya zama Allah ya bar mutane ya bar al'umma a cikin duhu in kuma ya bata a cikin duhu lalibai take yi to don menene za a sakanka musu lokacin da za su yi abin da ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kana hariha la yazigu anha illa halik na bar ku akan wata hanyar da take mai haske farakal daranta kamar rana yake wato wajen haskenta la yazigu anha illa halik babu mai karkacewa ya batta sai wanda yake halakakki annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba har sai da ya cika har sai da Allah ya cika addinin sa a hannunsa al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai da Allah ta'ala ya cika ni'imar sai ya cika addinin sa ya zabi ya yarje wannan al'umma musulunci ya zama shine addinin ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba har sai da ya gama wayarwa da al'umma kai ya bar su akan abinda in ta rike ba za ta bace ba to kaga a zo wani ya zo ya ce ai duk lalibi ake a duhu kaga kamar duk waɗannan abubuwa duk wannan shaidu na alkur'ani da sunna da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar duk ya karyata su wani bai gaida da su ba kaga ashe wannan yana da hadari kwarai da gaske mutum ya rika fadar wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديث إرباد ابن سارية yana cikin manya-manyan hadisai wanda imamun nawawi ya tara su a cikin al'arba'unan nawawiya wanda yake ganin su ne hadisai waɗanda dukkan abin da kake wato nema na musulunci zaka samu ta karkashin su shine wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi tsawon rai daga cikin ku zai ga sabani mai yawa to me zai iya fita daga wannan sabani ya ce alaikum bi na hore ku ku bi sunnata da sunnar waɗanda suke halifofi na shiryayyu bayana ku riƙe wannan da fiƙoƙinku sannan ku guji dukkan wasu fararen al'amura domin kowane fararren al'amari bid'a ce kuma kowace bid'a bata ce a kaga annabi ya bada ma'auni ya bada mizani ya bada hanyar da zaka rike abinda zaka rike ba zaka bata ba taraktu fikum ma in tamassaktum bihi bihi ma lan tadillu ba lan tadillu abadan kitaballahi sauraka ba a batun a ce lalibe ne a duhu koyaushe kaga sabani ka roki Allah ya shiryar da kai zuwa ga abin da yake daidai Allah ta'ala mai jin addu'ar mai roƙonsa ne alhamdulillah masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan rana ta asabar amma kafin misalama dai za ku yi aiko da sakonninku a kan lambobin waya sifiri bakwai sifiri biyar biyar biyar hudu ko kuma 0700 bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida ko kuma akan sifiri bakwai sifiri uku sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa cikin adireshin imel na fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma fatoyin rahama cikin shafin nan na zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama cikin al'umma da kiyar da shirin shi a kan mita 97.3 a zango na fm da kuma shi malaminmu a dr muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano sai wanda ya tattara mana sautin a bisa na'ura bashir idris ngogo sai idris sassan na jagoranci ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah wa lawanna katabna mu an qutulu anfusakum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما